Molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença Onda Libre. són exactament les eh, 12 i un minut i estem aquest eh, dia 8 de febrer de 2009. Ha començat Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Com ja sabeu, tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de dues. Donem les dades del programa. Uh, per poder posar, eh, posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana només teniu que enviar un mail que és el del programa, que és ondalibre1917 arroba yahoo.es 1917 en números. També podeu adreçar-vos al nostre blog, on no només hi podreu deixar els vostres comentaris i afegits i etc eh, que vulgueu fer al llarg de la, de la setmana, de lo que ha sigut aquest programa, sinó també descarregar-vos programes antics. Eh, el nom del blog és eh, www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com Let Eh, més dades del programa, doncs, eh, bueno, ja ho hem dit al principi, eh, això és eh, Ràdio Contrabanda, que s'emet al 91.4 de la FM de Barcelona. Uh, per a aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana eh, només teniu que consultar la plana web www.contrabanda.org eh, i allà hi trobareu el link per poder-ho escoltar a través de missió per internet a la resta del programa planeta. El programa és en directe avui fins a dos quarts de dues i tindrà una remissió als dimarts a partir de dos quarts de dues. Els dimarts a partir de dos quarts de dues. I bé, sembla que no m'estic deixant... Home, sí, evidentment. Una última dada important del programa, que és el número de telèfon. El número de telèfon per trucar en directe al programa d'avui és a 933177366 73 66 66 per poder trucar en directe al programa i a tota la ràdio, a la resta de programes i graella que té aquesta, la vostra ràdio lliure i autogestionada. Oh, i sense més preàmbuls, a dir-vos que lamentem que la setmana anterior no vam poder estar aquí amb vosaltres, però van ser els estralls de l'hivern que ens van afectar profundament el pit. Una grip, una grip, vaja, la grip més comuna. Però a partir d'ara, doncs ja sabeu, cada cap de setmana estarem aquí amb vosaltres per aconseguir entre tots un espai, una finestra a la contrainformació de classe i revolucionària. Per tots vosaltres comença Onda Libre. Comencem amb una pauseta musical i després expliquem els continguts mm, d'avui. doncs, a eh, què anem a dedicar el programa d'avui? A eh, diversos temes. El primer de tots té a veure amb Palestina. Eh, li vam fer una entrevista ja la setmana passada, que tindrien que haver radiat el diumenge, però com hem dit, doncs, eh, per motius de salut no es va poder fer el programa de la setmana passada. I nosaltres volíem radiar-hi una... emetre, vaja, una entrevista que li vam fer a l'Usama a Cali, Cali, perdó, aquest home al final em donarà la cresta perquè li estic tota l'estona dient malament el nom, Usama Kali, eh, que és membre d'un munt de col·lectius, que ell mateix es, bueno, ho diu al principi de l'entrevista, però per eh, fer la introducció a la gent que ens està escoltant, ell és membre de la xarxa d'enllaç en Palestina, aquí a Catalunya i ens explica el seu testimoni personal eh, perquè va, malauradament, patir eh, molt a prop, molt directament, eh, l'atac, al genocidi que va perpetrar l'exèrcit sionista israelià a Gaza eh, el passat 5 de gener, perquè se li van morir eh, dos familiars i uns quants es van tenir que exiliar. Això és amb el que començarem el programa, amb aquesta entrevista que li van fer als estudis de Ràdio Contrabanda, de Contrabanda FM, eh, i després el que farem és eh, encetar la primera entrega, la primera, la primera vegada que farem en aquest programa, no sé per quantes, fins que ens duri, pot ser tot aquest any, pot acabar abans... Bueno, és el nou espai aquell que volíem, que ja us en vam parlar eh, fa dues setmanes, de l'anomenat Afers Interiors, on vol començar, on volem començar, perdó, a donar noms i cognoms, posar cara i ulls a la nostra burgesia eh, local, als capitalistes que ens estan explotant, i explicar com funciona exactament eh, l'entramat capitalista, institucional i eh, econòmico-industrial financer, no? de tota la xarxa de poder que ens oprimeix en el nostre dia a dia. I després farem la part de sempre, que és la de l'agenda i la de les notícies. Aquests són els continguts mm, d'avui d'Onda Libre. Boy, cause when them sound and no crowd pleaser. Lord, that's when me sound John Public Balfa. Uno quick, quick, somebody go call it. Uno quick, quick, quick. I jump and must get in now. I hear me quick, quick. Somebody go call it. Uno people quick, quick. I hold and must get in now. We be them all in a row. Donkey want water, but you're holding Joe. cat, how we be them all in a row. The fast one, what about Howling Joe? Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Com sempre, ho acompanyarem amb les nostres eh, molt bones pauses musicals i, com sempre, dir-vos que teniu a disposició el número de telèfon per trucar en directe i dir la vostra tant sobre el tema de Palestina com eh, sobre el tema que després eh, tocarem del nostre espai d'afers interiors, com per dir la vostra respecte a qualsevol altre tema que estigui succeint ara mateix en el vostre entorn. Ja sabeu que aquesta és la vostra ràdio, és una ràdio lliure i participativa i eh, això no és només un eslògan, sinó que és una realitat. Us torno a donar el número de telèfon, que és el 933 17 73 66, perquè el pugueu utilitzar a Play. Doncs això, anem a fer una pauseta musical per poder preparar tècnicament eh, l'entrevista amb l'Usama Kalli, Kalli i eh, després, tot just de la pausa, us posem l'entrevista que li vam fer, que dura exactament eh, 25 minutets, seran 25 minutets d'entrevista, hi haurà després de l'entrevista una altra pauseta musical i començarem immediatament amb el bloc de l'Afers Interiors i quan acabem això esperem que ens doni temps sempre anem una mica justets eh? Uh, als que són habituals aquí al programa ja ho saben, que l'agenda i les notícies sempre són una mica a correcorrents uh, doncs això Ah, no, ja us he explicat de què anirà avui el programa i quina serà l'estructura que seguirà. Doncs eh, us deixo amb eh, la pausa musical i tot just després us sonarà el, us sonarà l'entrevista amb l'Osama. Molt bé, recordeu, eh, seguiu a Onda Libre al 91.4 de la FM de Contrabanda, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i autogestionada. Mare meva, eh, t'estàs unes dues setmanes sense fer ràdio i notes que perds agilitat, eh? Això és així. Podeu escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a www.estallalliberat.blogspot.com Esteban Losama Cal Cali, o ¿lo digo bien? Caldi. Caldi. Eh, que es, eh, bueno, palestino de Gaza, pero que también es miembro aquí de diversas entidades, diversos colectivos, entre ellos la, la Xarxa a, en Palestina, Cataluña. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. la primera pregunta tendría que ver sobre un aspecto más humano. Es decir, ¿cómo te enteraste tú de que se estaba produciendo eh, la invasión en, en, Gaza por parte del ejército israelí. Eh, es la verdad, yo diariamente veo las noticias a través del ordenador. Leo todas las revistas que salen de Gaza y la mayoría que salen de Cisjordania. Y también leo lo que es la noticia del Jazeera y otra que se llama la Arabía. Eh, era para abrir el ordenador por la mañana y la, la primera noticia que era que había la primera noticia que salió que 135 muertos en el ataque a la graduación de la Policía Nacional de allá y 245 heridos. Es la primera noticia que, que hemos recibido desde mm. Gaza. Aparte de los medios eh, de información árabes que puedas haber podido consultar y bueno, y los no árabes también, que te informaron de estos primeros ataques, a, través de amigos y familiares también recibiste alguna noticia en el momento o tuviste que esperar unos días? Eh, la verdad, después de ver la noticia del Jazeera y la revista árabes, entré directamente a lo que es 324, eh, canal de televisión eh, de aquí de Barcelona, lo que es 324 horas. Y la segunda cosa que tenía que llamar por teléfono a Gaza. Ah, tenía que hablar con mi familia porque están todos allá. Todos. totalmente todos, menos uno que vive en Canadá, pero todas mis hermanas y mis hermanos, mis primos, mi familia completa está en Gaza. Y vive en, la, en Gaza, en, varias ciudades de Gaza dentro de la franja. Eh, pues la primera noticia que era que el primer día del ataque a la a la facultad, digamos, o al cuartel de la policía, hemos perdido dos primos y habían tres desaparecidos. De hecho, de los tres que habían desaparecido el primer día, dos ya están muertos y uno que está en Arabia Saudita está en un hospital allá. De estos desaparecidos dices que se, se, pudieron encontrar luego más tarde. Ya lo han encontrado muerto a los dos. ¿Por, ¿Porque les cayó runas o lo que fuera en el momento? Mm, eh, toda la confusión que había en estos primeros momentos. Ah, Había confusión, nadie sabe. La ataque era sorpresa. Eh, pues nadie sabe lo que está pasando, la gente ya no podía hablar por teléfono entre ellos, la telecomunicación estaba muy mala, pues nadie sabía dónde están las familias. Pues descubrieron que de los tres que estaban desaparecidos, eh, dos ya, está, ya estaban muertos, yo creo que lo encontraron el día siguiente o algo así, y el otro lo mandaron para Arabia Saudita cuando abrieron la frontera de Egipto para recibir eh, heridos. ¿Y se saben eh, la causa? Eh, ¿Por bombardeo, fuego directo? ¿Se sabe? La verdad, los cinco eran civiles, ninguno de ellos era militar, dos que eran oficinistas o empleados de la de las instituciones que están allá, del, del gobierno que está allá. Y los otros dos también, yo creo que uno era policía. Y el primer bombardeo era para, dar la gran sorpresa a Hamas, yo creo que para dejarla en estado de shock pues la gente, la gente no sabía qué hacer. Eh, todo el mundo estaba horrorizado, no sabía qué pasó con tu vecino, con tu primo, se cortó la comunicación directamente, pues de una ciudad a la otra no sabe lo que está pasando. Pues mucha gente tiene que salir a buscar y no saben que los hijos están muertos o no están muertos. y también otro sobrino mío que estaba en la, escuela esa de la policía, que le él trabaja como empleado allá, y no es policía pues eh, estaba encerrado ya casi ocho horas hasta que paran los ataques y nosotros o mi hermana no sabía que está vivo no está vivo tampoco o sea que se puede decir que eh, murieron a causa directa de, de, los bombardeos ¿no? Eh, el primer bombardeo era criminal para que en un segundo mueren 135 supuestamente al final salieron eh, de esa escuela de policía que han atacado que 238 personas. Al mm. final del conflicto ya ...y unos digamos, visto las estadísticas correctas y todo, con la gente que quedó herida, que murió después. Eh, pues son 238 policías de Hamas o de, de la Fuerza de Seguridad Palestina en Gaza que murieron en el primer ataque. Luego, a, medida que van pasando las horas y los días, eh, a ti te va llegando la información y toda la gente que está llegando aquí. ¿Conoces más historias eh, de, gente que muriera en ese ataque? La, verdad, eh, yo soy una persona que quizás no, no podía dormir porque todo el día estaba frente del ordenador mirando el Jazeera por net y también tenía la dicha que podía hablar por teléfono cuando abría las líneas, porque no, no cada hora o cada minuto podíamos hablar por teléfono con ellos. Estaba muy complicada la comunicación, pero trataba al menos que hablar diariamente cuando lograba. Tengo allá cinco hermanos, tres hermanas, dos hermanos, pues si no caía la llamada aquí, caía en otra casa, pues eh, estaban formados de todo diariamente a través de ellos, pero ellos tampoco sabían lo que estaba pasando fuera de Gaza, digamos. Ellos en Gaza todos, pero no sabían lo que estaba pasando en cañones, en Rafah, en Jabalia. Ellos escuchaban, todo el mundo escuchaba uno del otro lo que estaba pasando. Y también ya a través del Jazeera, que tenía tres o cuatro corresponsales directos en Gaza, el problema es que estaban encima de los edificios, ellos tampoco podían ver lo que estaba pasando, pero estaban viendo donde se caían los... Eh, los bombas, los misiles y todo lo, podían ver de encima de los edificios. Pero exactamente la, destrucción o las fotos que salían era muy complicada para que lo saquen al minuto. ¿Cuáles crees que son los planes de Israel para Gaza? Yo creo que Israel nunca ha tenido planes para Gaza, de primero. Eh, nosotros hemos escuchado muchas palabras de los dirigentes israelíes como el famoso Rabin que lo mataron porque al final tenía que hablar de paz con Arafat. Pues él tenía una frase famosa que le había dicho, ojalá que me levanto un día de mi sueño encuentro que, que Gaza está hundida en el mar. Es el plan de Rabin que le dieron el premio Nobel de la Paz. El otro plan es de otro ministro de ellos que se llama Lieberman, que es inmigrante ruso, no lleva casi 15 años allá y es ministro del gabinete israelí. Y que era el plan más sofisticado para él y, más, mejor para él atacar Gaza con una bomba nuclear. Y así que termina el conflicto. Eh, eso es lo que te digo, eso lo estamos... Eh, estamos tratando con mentes criminales, con gente criminal. Eh, otro plan, yo creo que Israel siempre no quería Gaza. Gaza es un millón y medio de personas en una extensión casi como la marisma aquí, creo. Eh, mucha gente, la zona más poblada del planeta y ocupar Gaza frente del derecho internacional. La comunidad internacional quiere decir que hay que pagar todos los gastos de agua y luz y todo y lo que lleva la ocupación militar israelí. Eh, pues lo que ha hecho Israel en 2005 se desconectó de, Gaza, que no es que salió como es la historia que todo el mundo piensa que salió. Pues desconectar es diferente. desconectar quiere decir que yo controlo todas las fronteras pero saca, saco mis fuerzas de adentro, eh, militares, pero yo vuelvo a Gaza cuando me da la gana y con el problema de la salida de Rafah, como siempre, que Israel eh, indirectamente lo controlaba a través de cámaras, y ahí eh, estaban los soldados, digamos, la policía de la Unión Europea, y Israel. Y sin la necesidad de asumir esos gastos que tú decías, ¿no? Sí. Los gastos de mantener a la población, a ah, no, ese infraestructuras. ese tiene que pagar la Unión Europea. Pues Israel lo que, yo creo que Israel en esa forma salió más inteligente que la Unión Europea, pues eh, ellos se desconectaron y empujaron el gasto a la Unión Europea. Pues la Unión Europea mantiene a Gaza, mantiene a Cisjordania. Mm. Pues también cuando volvieron a Cisjordania en el 2002, están allá y las fuerzas están allá y Cisjordania está ocupada pero quien paga los gastos del gobierno, digamos, de la autoridad palestina es la Unión Europea, y el mundo árabe. Pues ellos están militarmente dentro, pero no pagan gastos de ocupación militar. Precisamente una de las últimas represalias afectó a unos túneles, me parece, en, Gaza, con lo cual se están atacando infraestructuras que legalmente ni le pertenecen. Bueno, aparte de, encima, y encima están sufragadas con, con dinero europeo y no provoca ningún tipo de, de, reacción. Eh, yo, creo que lo que atacó Israel, si, si, todo el mundo lo ha visto en las fotos y después ahora que los pensales se pueden entrar en Gaza. Eh, eran casas y eh, jamás no, no, es un ejército, jamás o la, o la milicia digamos Palestina, los combatientes palestinos, no tienen sus eh, cuarteles, sus armas, pues lo que ha atacado Israel eran toda la infraestructura que ha hecho la Unión Europea desde 93 hasta ahora, pues todo lo ha destruido totalmente. en otra palabra, todas las escuelas y hasta bajo lemas de la ONU, bajo banderas de la ONU, fue atacada. La gente durante los ataques, porque atacaban directamente contra las casas, pues tenían que refugiarse dentro de las escuelas de la ONU, que supuestamente estaba protegida por la ONU. Y hemos visto el ataque que ha hecho Israel contra una escuela, mató a 54 personas. De la, dentro de la escuela de la ONU. Y ha hecho ese ataque el día que estaba el secretario general de la ONU allá para decir lo que tú no ventas nada aquí. Pues de las cuales 60 fueron destruidas, 41 mezquitas, 25 mil edificios fueron destruidas, 7 eh, mil de ellos fueron destruidas con la tierra, que no hay nada, que no existía, que ya está limpia, la destruyeron, quitaron los cumbres y ya no existe. Pues tú te vas a barrios en Gaza que no lo ves, ya no existen. Y aparte de la infraestructura de oficinas de gobierno, de edificios de gobierno, y ese todo estaba hecho la mayoría por la por internacional, por la Unión Europea más que todo. Bueno, bajo esta perspectiva, cabe cabe la posibilidad de que haya una paz con Israel. Yo creo que no. yo personalmente no, yo soy muy pesimista en ese aspecto. Israel nunca ha querido la paz. Se lástima que no tenemos las mapas de Palestina desde el 47 hasta ahora. Vemos lo que quedó en Palestina. Gaza es 1.7 de Palestina. La, y Cisjordania, como ha quedado ahora, que Gaza y Cisjordania son más o menos 20% de, de toda Palestina histórica. Y lo que quedó de Cisjordania no llega a 20% del, del tamaño real de Cisjordania. Pues en otras palabras, se están dejando casi 11% de Palestina. Y 11% que están controladas más que, más que nada. Pues la gente de Cisjordania, para trasladarse de una ciudad a otra, a un pueblo a otro, tienen que, pasar por la famosa checkpoint, que hay 700 checkpoints. Pues tú para que te vayas, un ejemplo, para que te vayas, 700 checkpoints. Y están rodeados todos por muro y están rodeados por la colonia, los asentamientos judíos también. Pues tú para que, un ejemplo, para que te vayas de aquí a de, Plaza Cataluña a hospitalete tienen que pasarte 4 o 5 checkpoints y ella tienen que esperar horas y horas para que para que Y eso no lo digo yo, lo digo todo el mundo que vaya, y está fotocopiado, eh, fotografiado, todo el mundo lo ve y sabe la historia de esto. Pues yo no creo que Israel tiene un plan, eh, de, la, eh, paz y nunca lo ha pensado, nunca lo ha pensado. Hasta la ministra de, Exterior, Livni, dice en el día que tendremos o los palestinos tendrán un Estado, supuestamente si es Jordania en Gaza, los millón doscientos mil palestinos que viven dentro de Israel ahora, que han quedado allá, nunca han salido, hay que expulsarlos a esos territorios. Pues Israel quiere un Estado nacionalista, sionista, judío, y ha fracasado eso para mí. Ah. Em, cogiéndolo ahora la óptica desde, desde, el gobierno palestino, ¿cómo analizas la política de dirección de, Fatah y de, y de Abu Mazen delante de la Autoridad Nacional Palestina? Yo creo que he dado muchas charlas aquí, desde que empecé mucha, mucha gente me ha hecho esa pregunta. Yo siempre he dicho en todas las manifestaciones que me he salido de la charla que yo no, yo no creo en gobiernos, yo creo en bases. Hemos visto aquí, a nivel de Cataluña, a nivel de España, la opinión de los políticos y la, opinión de la gente normal. Pues, yo veo lo que ha dicho Abu en el principio, a mí me da vergüenza que la culpa era de Hamas, el primer día la declaración de él. Yo creo que ahora está recatando de lo que ha dicho. Eh, no me gustó la actuación de la dirección palestina Ramallah y tampoco sobre Hamas. Eh, tenían que tomar otra decisión o lo más correcto y el más adecuado que Abbas tenía que hacer o más tenía que hacer en Cisjordania mientras que estaban atacando Gaza es decía la tercera antifada. Lo hubiera, lo hubiera servido mucho. Hubieras, digamos, le enviado toda esa cosa las especulaciones de lo que dicen de él y hablan de todo el mundo. Él tenía la dirección del Fatah, en Cisjordania tenía que haber empezado o lanzado la tercera intifada, paralelo a lo que estaba pasando en Gaza. Yo creo que es el correcto lo que tenía que hacer. Esta es mi opinión personal. La imagen que nos llega a nosotros desde aquí es que en realidad la, la resistencia ahora mismo solo la está llevando a cabo jamás. ¿Eso es cierto? Pues, ¿Se puede matizar? Yo digo... Esa resistencia que tú dices activa, ¿no? Eh, yo, digo, ok, esa es otra cosa también que la gente no... que no se está eh, convocada, sino los medios de información árabe, especialmente el Jazeera se enfocó mucho en Hamas. Pero según eh, los dirigentes de Hamas, los dirigentes de la gente, yo creo la gente que están adentro de Gaza, los Hamas que están adentro de Gaza, la resistencia llevó a cabo entre Hamas, entre el Frente Popular, entre Al-Fatah, entre las brigadas de resistencia nacional, pues había casi nueve o ocho partidos allá en esa resistencia. Que jamás se cogió la yihad islámica también, jamás como se, que quedó el mayor partido allá, digamos en Gaza, o la fuerza mayor, eh, Sería como una reedición de aquel frente de rechazo, aquella unidad que había en su momento. Algo así, pero, pero dentro de, la resistencia esa también existían los, las brigadas de los mártires de al Aqsa que son de Al-Fatah. Eh, pues eh, uno ve la, declaración de la paz como, yo la veo como es ambigua, que al mismo tiempo culpaba lo que decía culpaba a Hamas y al mismo tiempo su gente o la base del partido de él estaba luchando al lado de Hamas en Gaza. Volviendo una vez, una vez más al escenario internacional y a nivel de, mundo árabe y el papel de Egipto en, toda esta crisis, ¿cuál ha sido y cuál debería ser? por las vinculaciones históricas que tiene con el Movimiento Nacional de Liberación Palestino? Yo creo que nosotros, o la resistencia palestina, ha nacido en Egipto hace 40 años. y, ese es lo que siempre hablan orgullosamente los dirigentes egipcios. Pero Sí, nosotros, o yo personalmente estoy contra que Egipto cierre esa frontera, porque es la única salida de Gaza al mundo, ahora que es la, la única que existe al mundo, que Egipto está presionada por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea es otra cosa. Yo sé que a cambio de que Egipto cierre esa frontera, también le dan el pan del día, le dan la ayuda militar, la ayuda eh, monetaria de Estados Unidos. Yo creo que Egipto tiene miedo también de perder esa ayuda y al mismo tiempo eh, quiere portarse bien con los palestinos, uno sabe qué hacerlo. Pero lo correcto, Egipto tenía que haber abierto esa, esa frontera, no solo la frontera de Egipto, porque tenemos una frontera gigante de Jordania, y tenemos otra con Siria y otra con Líbano. Lo que a mí no me, gustó personalmente, que las culpas solo le hemos echado a Egipto. La culpa tenía que ser contra todo, contra todo el mundo árabe, el primero porque está alrededor de Palestina o, la franja de Gaza, después el mundo musulmán, después todo el mundo, porque los bloqueos vino por todos y lo han, lo han opuesto todo. Han usado a Egipto en esa cosa, sí lo han usado. Egipto no actuó bien. Pero las declaraciones de los otros países también, como Siria, como Hezbollah, como Irán, como todo, eh, como Qatar, yo la veo muy, muy ambigua y no es mejor que el de Egipto, porque nadie ha hecho nada. Nadie ha hecho nada en absoluto. Pues que ese Egipto al menos no abrió la frontera, pero ellos solo hemos escuchado de ellos discursos, nada más. Teníamos la esperanza en Siria, en Irán, en Hezbollah, pero nadie ha hecho absolutamente nada. Se, supuestamente que jamás es pro Hezbollah y Siria e Irán. Ni hemos escuchado nada. Yo he, escuchado las noticias que estaba mirando siempre que habían 70.000 combatientes iraníes en los aeropuertos de Irán que estaban dispuestos para ir a casa, a luchar. ¿Quiere decir gente voluntaria? Sí, y nadie la ha dejado entrar. El mundo árabe quería entrar. La, misma gente de Hezbollah la han impresionado. Y hoy, hoy según un, eh, un periodista, creo que francés, que Siria ha prometido que va a presionar a Hezbollah para que no entre en esa, en esa batalla. Eh, es el famoso segundo frente, aquel que se decía que se iba a abrir y que al final no... Eh, no se abrió. No se abrió. Hubo un, bueno, hubo un episodio un tanto confuso de que se lanzaron unos... unos eh, misiles o algo así, y supuestamente salió que al final un palestino que lo había echado. Ya, pues no era de Hezbollah. Pues Hezbollah ha respetado bien, bien la frontera allá para no entrar en conflicto con Israel. Y Siria, que escuchemos mucho del discurso nacionalista, tampoco ha hecho nada. Y Irán, que hemos escuchado tanto de los misiles que llegan a, no lo sé, no ha hecho nada. Y menos Egipto y Siria, Egipto y Jordania. Pues yo digo, se culpan a Egipto por lo que estaba pasando, también que culpan a todo el mundo. Ya, a pesar que todo estaba mal, todos estaban actuando mal, empezando con la Autoridad Nacional Palestina. Todos estaban actuando mal. Bien, em, quizá por abrir una perspectiva de futuro, ahora el horizonte más cercano que debe tener la gente allí es reconstrucción, supongo, ¿no? Sí, reconstrucción y evaluar eh, hasta dónde llega la tragedia de lo que a nivel humano y material que ha supuesto esta última invasión. Pero y el día después la gente se lo empieza a preguntar o a, nivel de todo este contexto que tú dices, ¿no? De, esperanzas defraudadas por parte de mucha gente, ¿no? Yo, yo, yo veo una cosa, yo veo que la nueva generación palestina me preocupa más que esa nueva la generación que existe ahora es la generación de las antifadas y que han luchado contra Israel y todo pero la nueva generación de ese ataque, el último ataque va a ser mucho más radical. Mucho más radical. Mucho más radical. Yo vi entrevistas con niños en las escuelas, con niñas en las escuelas, y dicen, nunca pongo la mano con, la mano de un israelí. ¿Ya? Ese dos lado El otro lado, eh, estamos escuchando lo de la construcción. Yo sé hasta ahora, la construcción del Líbano hace dos años, del 2006, ah. del ataque, todavía no ha, no ha llevado a cabo, no ha empezado. Pues esa mentira que nos llevan para matarle tiempo ya hay que, vamos a reconstruir, vamos a reconstruir. lo problema ahora es que hay miles y miles, hay cien mil palestinos que están bebiendo tiendas de campanas dentro de los campamentos de refugiados, dentro de las escuelas que estaban, que existían, ya con todo el frío de enero, Gaza, que si hace frío como aquí, están bebiendo allá. Hay mucha gente que van a la escuela y no encuentran ni pupitres, ah, hay mucha, y la sorpresa, la foto que nos indignó aquel día cuando volvieron los estudiantes, y estaban los pupitres allá vacíos con las fotos de los niños que estaban, que la porque el ataque era, era para mí no es una agresión, era un exterminio, que han matado casi a 400 niños palestinos en ese ataque. Y la mayoría de, los, de la gente que han muerto, son 94%, ya según los cálculos, son civiles, entre mujeres y niños y hombres. Y, todavía hay gente bajo los combros, que todavía no podemos sacar. La última pregunta ya para, cerrar esta breve entrevista sería el, cómo puede continuar eh, la solidaridad internacional con el pueblo palestino y viendo la, acogida que ha habido eh, a nivel europeo, todas las movilizaciones, ha de continuar por esa línea. La gente de Palestina está pidiendo que se vaya hacia otra línea de actuación. Ya está bien así, más, menos. La, verdad, nosotros agradecemos a lo que pasó aquí. Es que la verdad yo estoy impresionado y hasta ahora yo en a con mis compañeros allá de, todos, todas las instituciones, vecindades y todo, hemos hecho una plataforma para trabajar. Nosotros no vamos a parar, pero el apoyo que hemos tenido, la solidaridad es, grande y se agradece. ¿ya? Pero ahora que cesaron, digamos, los ataques, ya que viene la construcción supuestamente, yo creo que una cosa muy importante que el mundo sigue es lo bloqueo. Es, Israel hay que pararlo por cualquier costo. Israel hablando del boicot? Del boicot. Continuar el boicot. Continuar el boicot contra Israel. Es la única forma que podemos parar a Israel. Ese, y llevar a los criminales israelíes a los tribunales internacionales de justicia, lo que, como lo que está pasando ahora con el ex ministro de Defensa, los seis eh, oficiales que hoy, ayer la Audiencia Nacional ya, empezaron a trabajar en eso. Estamos trabajando a nivel de toda Europa, el mundo árabe, para llevar al otro, al otro grupo de criminales que eh, Barak y y Olmert a estas cosas, también con los oficiales que estaban allá, que Israel hasta ahora negó a poner los nombres de los oficiales que han participado en, el ataque. Pero yo, creo que la solidaridad que podemos seguir aquí, o el mundo puede seguir a través del boicot contra Israel. Y también llevar a esa gente a los tribunales internacionales, así que no piensan otros de ellos que van a venir en otras generaciones o están trabajando que ese no, no, no, se puede, no se puede quedar impune, ¿ya? Mm. que no pueden hacer lo que les da la gana y siempre quedar impune. Muchos eh, soldados, muchos eh, oficiales israelíes no pueden entrar a Europa. Muchos ministros, que ahora el ministro Mofaz, mm. ¿ya? que era el ex ministro de Defensa, ahora de Vivienda, él no puede entrar a Europa. Él cuando va a Estados Unidos, queda, eh, se hacen una escala en cualquier país europeo, él queda dentro del avión en no pues es una forma de presión que para decir, mira, tú puedes hacer las cosas, pero hay que pagar por las causas. Como han hecho en Serbia, como han hecho Ruanda, como, Ruanda, como están hablando ahora del presidente de Sudán, ¿ya? Como han llevado a Saddam Hussein y a mucha gente, ¿ya? Pues las cosas ya no, ya, no es como antes, la gente no es tonta, la gente sabe a través de internet, las cosas que pasan en Gaza en un segundo ya la tienes aquí tú en Cataluña, pues el mundo ve y ve la verdad no es la cosa que son terroristas, es un problema de ocupación, es ocupación militar, y lleva 60 años. Pues esa ocupación tiene que terminar. Y hay que obligar a Israel que respete todas las, resoluciones de las Naciones Unidas, que hasta ahora no ha cumplido ninguno. Es el único país del mundo que se rebelde en ese asunto. Pues esa es la forma, de boycott, llevarlos a tribunales internacionales y obligar a Israel eh, que, cumple las resoluciones de las Naciones Unidas y empezar a echar los embajadores de Israel, ¿por qué no? De los países europeos, y, no solo de los países ah, eh, europeos, de los países árabes, es el, más importante. Antes los países árabes, porque no pueden pedir a los europeos que hagan algo, mientras Egipto y Jordania y otros países árabes, creo que Mauritania era, que tienen embajadores israelíes en sus países. Bien, Osama, pues muchísimas gracias por haber venido y contestar nuestras preguntas.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 no conoce patria, bueno. hacerse Interiors lo que quiere es decir que eso es una rotunda mentira, que la globalización solo afecta a una minoría de la población mundial, en cuanto a sus beneficios. Evidentemente, en cuanto a lo que toca de sus sufrimientos, eso está socializado a nivel internacional. Sí que es cierto que el capital no le importa ya explotar aquí o en Karachi o en Bombay o en Shanghái, por decirlo de una, de una forma muy, muy simple, muy planera. Pero que eh, la gente la oligarquía, la burguesía, los capitalistas de siempre, que hacen de mediadores entre ese capital financiero que entra y sale y la población autóctona, la población local, en el caso de Cataluña, es el que nos vamos a centrar mayoritariamente, pero también al resto del Estado español, esa gente sigue mandando. Y nos sigue mandando en el día a día y sigue ocupando los puestos que son de poder y que determinan la vida diaria de la gente y las personas. Y este espacio que inauguramos ahora, que nos eh, lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a cabo en este programa cada 15 días, lo que quiere es precisamente señalar eso, cómo se reproducen las élites del poder de una forma endogámica y estable a lo largo del tiempo, más allá de coyunturas globalizadoras. I bé, començarem amb un article que va aparèixer al número 100 de la revista Carrer de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i està escrit per el periodista Andreu Ferràs. D'aquest article no en compartim totes les tesis que ja hi sosté, sobretot aquesta de que, bueno, ja veurem que queda explicitada. És un, uh, és un article sobre el José Montilla i la seva arribada com a president de la Generalitat i per ell això vol dir que l'ascensor social funciona. En aquesta tesi nosaltres no hi estem d'acord. L'ascensor social en tota societat capitalista no funciona. L'educació per als oients més fidels, eh, rematem a aquell, eh, aquell programa que vam fer sobre Macarenco, en el qual ja ho dèiem, l'educació en una societat burgesa no és un homogeneitzador, no és un promotor social, simplement serveix per, eh, tant, per perpetuar, cohesionar, hegemonitzar les ments dels futurs treballadors a l'entorn de les quatre idees eh, que sosté la classe dominant i que la serveixen per perpetuar-la a la seva posició de classe i dominant i, per tant, no estem d'acord en aquesta idea de que per molt que el Montilla, que no és d'aquí, no forma part de la burgesia catalana de sempre, hagi arribat al poder, no significa que un fill d'un obrer pugui ara arribar, després d'aquest senyor, pugui també arribar a manar. Això no és així. El que ens agrada d'aquest article, per què? Perquè parla de que les 200, 300, 400 famílies, com a molt, que dominen aquest país, i quan dic aquest país és la nació de Catalunya, aquesta nació, que és Catalunya, doncs eh, manen i sempre han manat, ja siguin d'esquerres, ja siguin de dretes, ja sigui de centre. Lo que... I això té molt a veure amb la filosofia d'aquest apartat que volem encetar, que és Afers Interiors, i és parlar de com aquests noms es repeteixen en diferents consells d'administració d'empreses, es repeteixen ocupant els càrrecs institucionals i sempre són els mateixos. Això és el que ens interessa de remarcar d'aquest article que porta de títol al final de les 100 famílies. Esteu atents perquè ja veureu que el, el que es diu aquí, de fons, mm, no és aquesta... Ell sosté aquesta tesi de l'ascensor social, però nosaltres volem que us hi fixeu en el fet de com els noms es repeteixen, en la, van a les mateixes escoles, després acaben eh, dirigint les empreses o acaben dirigint com a alts càrrecs de l'administració, quasi bé els mateixos noms. Vaja, que els que manen es, acaben, es coneixen des de petits i es coneixen també de grans perquè la seva vida, eh, els fills de la burgesia acaben també sent burgesia i els fills dels obrers acaben sent fills els fills dels obrers acaben sent obrers ells mateixos i els fills de la burgesia acaben sent ella mateixa burgesia. Això és el que volem eh, demostrar amb Afers Interiors, aquesta continuïtat de noms i cognoms en el temps, més enllà de globalitzacions, i aquest article de l'Andreu Ferràs eh, ens dona certes claus que van cap a aquest mateix sentit. I introduce myself as the rudest of all boys. I diu així, un dels aspectes que una bona part dels mitjans de comunicació més han destacat de l'elecció de José Montilla és que es tracta del primer president de la Generalitat contemporània no originari de Catalunya. Tanmateix, el fet que el líder socialista hagi nascut a Itnájar, Córdoba, en comptes del Tarrós, com en Lluís Companys o Barcelona, com Jordi Pujol o Pasqual Maragall, és molt menys rellevant que el fet que Montilla procedeixi d'una classe socioeconòmica molt diferent que la de la majoria dels seus antecessors. Si s'exceptua Josep Tarradellas, que per als biògrafs menys afalagadors era poc més que un viatjant, amb això sí, un gran instint polític i més tard amb un alt sentit d'estat, Perdó, obrim una comilla. D'en Josep Tarradellas, a Afers Interiors, també en parlarem, com el president eh, de la Generalitat TAP, per part de la burgesia el va col·locar allà com un tap perquè no arribessin ni socialistes, al tàndem socialistes comunistes a l'any 78 a les eleccions, a les primeres eleccions autonòmiques. Aquest home era un títere, un anticomunista visceral, un tio de la burgesia i de l'Homer ranci i eh, aquí ens ha arribat com, eh, la, amb la dignitat que revesteix ser el primer president de la Generalitat després de la dictadura. Més enllà d'aquest fet, que és quasi bé anecdòtic, el que interessa del senyor Josep Tarradellas eh, és que era un home de palla de la burgesia catalana que el van posar allà. Però bueno, si voleu, seguim alimentant aquesta idea d'home d'estat i tot el que vulgueu. Tanquem l'incís. En tornarem a parlar eh, del senyor Josep Tarradellas i d'una vegada desmuntant el mite que hi ha entorn d'aquest home. Bé, diu, els altres presidents de la Generalitat dels segles XX eh, i XXI han provingut de famílies benestants de les seves localitats d'origen. L'origen geogràfic de Montilla és, des d'un punt de vista sociològic, força menys important que el seu origen econòmic i cultural. Per primer cop en molts anys, un fill de treballadors, algú alier a les èlits de Barcelona, es converteix en el cap visible de la màxima institució política de Catalunya. No ha estat membre del Cercle d'Economia, com Jordi Pujol, no ha, estat una, no ha estudiat una carrera universitària com Lluís Companys, no ha ampliat estudis als Estats Units com Pasqual Maragall, ni és un metge fill de financers com Pujol, ni net d'un poeta gregui ni d'un ministre de la República com Reventós, ni membre de l'Òmnium Cultural, no és un enginyer en cap militar com en Macià i els seus progenitors no han trepitjat mai el Liceu. Ni el seu pare ha pintat per a la gran burgesia, com el de Raimon Ubiols, no és fill del secretari de Cambó, com Rafael Ribó, no és fillol del president de la Cambra del Comerç, com Narcís Serra, el padrí del qual era Narcís de Carreras. Incís, un altre incís perquè si alguna cosa volem, si sempre hem intentat i dit en aquest programa, a Onda Libre i Afers Interiors no serà li això, és a fer pedagogia. És a dir, tots els que han acabat manant en aquest país ja provenien d'una posició socioeconòmica benestant, ja formaven part de la burgesia. El senyor Jordi Puyol era fill de financers. Era fill de financers. El senyor Reventós, que va ser candidat del PSC a les primeres eleccions autonòmiques com a president de la Generalitat, ja ho diu aquí, no era fill d'un ministre de la República. Aquests tots sempre es veuen a cercles d'economia, després fan els seus fòrums eh, per xerrar de com va lo mío, no? el cercle d'economia, o si no, per un ambient més lúdic, lo del Liceu. El Raimon Ubiols, eh, que era fill d'un pintor benestant que pintava la gran burgesia catalana, aquest també va ser candidat del PSC a, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Eh, continuem. En Rafael Ribó, aquest havia sigut secretari general del SUC, eh? doncs aquest era fill del secretari del Cambó, de la Lliga Regionalista el cap, el president, diguem així, el líder de la burgesia més rància i tradicional de tot el segle XIX i principis del XX. Un home que sempre es va vendre tots els interessos de les classes populars, com va quedar clar el seu pacte amb la dictadura de Primo de Rivera. I el Narcís Serra, bueno, del Narcís Serra, que va ser Ministeri de Defensa, i que el van fotre fora perquè espiava a Déu sa mare, fins i tot acabava espiant el fill de puta del rei, doncs el senyor Narcís Serra, aquest, que és fillol del president de la Cambra de Comerç. La pregunta que ens hauríem de fer és, per ser president de la Generalitat de Catalunya, realment el que cal és ser fill de i ja tenir contactes amb la gent que al final serà la que et posarà allà. Ja i amb la que tindràs que bregar cada dia. No tens que bregar amb els que necessiten un pis o amb els que acaben d'acomiadar. Per aquests ja, ja envies els Mossos d'Esquadra o fas un laudo resolutori a través de la Conselleria de Treball i, i, i acceptes un ERO i acceptes l'ERO que t'està plantejant l'empresari de Tor. Per parlar de tu a tu amb els que després eh, tindràs que consensuar les teves polítiques del dia a dia, que són els grans empresaris, el gran capital. Per això el gran capital ja t'ha ja de conèixer, ja ha de saber d'on vens. No posaran a un fill d'un mecànic allà, que no saben qui és i que millor té, té una mica d'independència i pensament propi i no fos cas que intentés fer polítiques socials reals. No, no, tens que posar el, el fillol del Cambó, eh? el fill del Cambó o de, o de la Cambra de Comerç, que al cap i a la fi ja ens entenem perquè és dels nostres i mai realment ens tocarà els nostres interessos. Continuem amb, amb l'article de l'Andreu Ferreres, que realment és gràfic. És, quasi diríem, gràfic. Diu, i tampoc el Josep Montilla no ha estudiat a ESADE, com Jordi Areu, una de les escoles de negocis més importants on passa tota la l'elit econòmica d'aquest país, o en Josep Maria Colell, ni a l'IESE, que és una altra escola financera. ESADE, per ser lligat als jesuïtes o als de l'Opus Dei, ja ho, ja ho direm també això, i l'IS també està vinculat a una, a una, a una organització eclesiàstica, em sembla que els jesuïtes, eh? les Hades Opus Dei i l'IS és jesuïtes. Aquestes dues escoles de negocis han acabat formant les últimes promocions dels capitans d'empresa de Catalunya i bastants dels seus dirigents polítics de la democràcia. Tot i així, encara han de menjar moltes sopes i volen convertir-se en alguna cosa semblant a la totpoderosa ENA, parisenca, l'escola de l'administració pública per on ha de passar tot aquell que algun dia pretengui formar part de les hipercompetitives èlits polítiques i econòmiques de França, tant se val que siguin de dretes, Chirac o Villepan, o d'esquerres, Rucal Rocar o Royal. Diu, els avis de Montilla tampoc van fundar Unió Democràtica, com és el cas de l'avi pater de Miquel Roca Junyent. Per qui no se'n recordi, aquest eh, dirigent en l'època pujolista de Convergència i Unió va estar esquitxat per l'afer Banca Catalana, un dels grans afers de corrupció en aquest país que va afectar, va afectar directament en Jordi Pujol i el Miquel Roca, eh, que van portar la ruïna no sé quanta gent i no sé quants milions van robar i que al final va quedar com un simple episodi de falta administrativa o no sé què hòsties. Bueno, doncs el senyor Roca, que ja explicarem l'afer banca catalana i li posarem noms i cognoms i com afectava l'honorable o exhonorable senyor Jordi Pujol. Diu el pare de l'actual president, s'està referint al senyor Montilla, continuem amb l'article, tampoc no va ser amic de companys ni de Pau Casals, com va ser-ho el de Macià a la Vedra. Tampoc no va estudiar els jesuïtes del carrer Casp ni els de Sarrià. En aquest col·legi, en aquest col·legi dels jesuïtes del carrer Casp ni els de Sarrià, hauria conegut en cursos superiors en Xavier Trias, el cap de l'oposició municipal de Barcelona, o en Rafael Ribó, que actualment és el síndic de Greuges. Per cert, el Xavier Trias ara està sonant amb molta força per acabar sent el nou alcalde de Barcelona. Aquest home no ha trepitjat en sa vida un barri popular i és, i és de la més burgesia, més rància de Pedralbes. Eh? Aquest home després sí, a les eleccions es farà una foto allà als barris, anirà a la Bernera segurament, i a nou barris, i prometrà... Aquest tio no... És papanates, i no ha anat mai. No sap, no sap el que és baixar-se d'un cotxe oficial. El mateix que el Jordi Hereu i tots aquests que acaben allà d'alcaldes. Bueno, total, que van estudiar, tots aquests acaben estudiant els mateixos jocs, a més. Tenen unes escoles d'èlit mai han anat a una escola de barri, a una escola pública, però després foten les reformes per dir que les han de fer més competitives. Eh? Foten les reformes, retalla les ajudes als menjadors, escolars, eh, retallen la contractació de funcionariat públic, perquè ells, si no tenen ni puta idea del que passa al carrer, o sigui, aquesta gent l'únic que ha fet és, és néixer en una casa bona, anar a bons col·legis i després els papes ja els han col·locat o bé a l'administració pública o bé en un negoci de la família. Bueno, seguim. Durant unes quantes generacions, en les principals instàncies de decisió de la societat catalana, públiques o privades, ha estat freqüent llegir-hi els mateixos cognoms. No es tracta de cap fet diferencial, també ha succeït en altres països, en la majoria de les societats i al llarg de tots els temps. Les èlits, abans amb la noblesa, després amb la burgesia, sempre han tendit a reproduir-se, a tenir consciència d'elles mateixes, a ser endogàmiques i a defensar els seus membres de les adversitats externes, voluntàries o accidentals, mitjançant vincles d'amistat, comercials i matrimonials. És tan antic com els romans, commercium et connubium. És a dir, totes aquestes famílies al final, el papet s'acaba casant amb la Marieta, que és filla del senyor tal, que té el negoci tal, i al final s'acaben emparentant. Per què? Per ajudar-se, perquè entre ells s'ajuden. Eh? La solidaritat i l'ajuda Després diuen que per la resta és poc emprenedor, que el que es necessiten són valors d'empenta individuals, i de... però entre ells, senyors, si acaben tots a la mateixa escola i casant-se entre ells, si són 200 famílies, no hi ha més. Com poden ser això? 1.000, 2.000 persones són les que controlen en tot un país de més de 6 milions de persones. I això com ho aconsegueixen? Doncs ja ho diu això, sent endogàmics. És a dir, tancant-se en ells mateixos, no deixant entrar ningú de fora. A mi això de l'ascensor social amb una gent que té tan clar que els seus privilegis són intocables i que no hi pot entrar ningú més a menjar del seu pastís, a mi això de l'assessor social és, és, és una farsa, perquè la gent no s'acabi de revoltar. Continuem. Diu, l'ara vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carot Rovira, també de família modesta, es queixava el 1999, i obrim cometes, perquè fem una cita de lo que deia aquest home. Des de fa més de 20 anys, la direcció de la política catalana està monopolitzada per membres de famílies de classe alta d'unes zones molt determinades de Barcelona. I tanquem la cita. I jo li contesto a aquest home. De quines zones determinades de Barcelona? Doncs ja us ho dic jo, de les Corts i Pedralbes. Aquí és on es concentra el poder físic, real, no el poder dels llibres, aquell, oh, el poder, els capitalistes, no, no. Allà, allà és on els vam buscar, el, allà, aquells barris, és on, és on hi van els cotxes oficials a buscar-los per després portar-los als seus despatxos. Núria de Gispert, que va dirigir Càritas de Barcelona, es va atrevir fins i tot a posar-li una xifra. I tornem a obrir una, una cita. 100 famílies controlen i es reparteixen el poder a Barcelona. I ho va dir una senyora que és la presidenta de Càritas Barcelona, és a dir, un d'ells. Una d'ells. Una d'ells, una de les famílies, una membre d'aquestes 100 famílies que controlen i reparteixen el poder a Barcelona. Volem una altra cita? Us en donem una altra. Fèlix Millet Tussell, que ha presidit la Fundació Orfeó Català Palau de la Música i ha vicepresidit la Fundació Futbol Club Barcelona. Un altre d'ells, un altre dels que manen, de la burgesia, dels de tota la vida, que l'han posat a l'Orfeu Català Palau de la Música, eh? Institució burgeseta per excel·lència. I, home, i presidit la Fundació Futbol Club Barcelona, més que un club, però també més que un poder fàctic. Això està clar en aquest país. Diu, i encapçala una d'aquestes bones famílies de la ciutat. jo mateix ho té que reconèixer el senyor Andreu Farràs. Va reconèixer fa sis anys aquest home, i obro, i obro cometes. Està parlant la burgesia, eh? diu som uns 400 i sempre som els mateixos. Diu Ferràs, diu, potser exagerava, ja t'ho dic jo que no exagerava. Ja t'ho dic jo, Andreu Ferràs, no exagerava. 400 jo encara diria que n'ha dit massa, si tot. Diu, potser exagerava, però si s'observen les fotografies de fa uns quants anys i d'ara de les direccions d'algunes entitats que conformen el vèrtex superior de la piràmide civil barcelonina, trobarem cognoms i rostres comuns... Eh, anem a dir les grans institucions on es concentra aquesta gent. Al cercle del Liceu, al Cercle Equestre, al Cercle d'Economia, a la Llotja del Futbol Club Barcelona, a l'Orfeo Català o a la Caixa. L'historiador econòmic Francesc Cabana, cunyat de Jordi Pujol i i exvicepresident de Banca Catalana, va escriure Els homes amb més poder econòmic a Catalunya són els presidents de la Generalitat, la Caixa i el Barça, i no necessàriament per aquest ordre. Montilla i Joan Laporta tenen com a denominador comú que cap dels dos procedeix de les èlits. Laporta és fill d'un professional liberal, d'una família benestant de l'Eixample. Eh, evidentment, sí, no és, no és fill de la gran burgesia, el senyor Laporta, però tampoc és fill d'obrer, eh? Tampoc és fill d'obrer. D'on ha tret les peles aquest home? Ara ho diu. Diu, porta és tan vingut com el seu antecessor José Luis Núñez. La diferència és que Núñez ja tenia prou fortuna per comprar la notorietat que otorga encapçalar el club Braugrana, Núñez i Navarro, una de les més importants immobiliàries, el mateix que Florentino Pérez al Madrid, que també va arribar allà perquè tenia la butxaca ben plena de lo que havia tret de robar amb les seves immobiliàries i d'estafar la gent i d'especular amb la gent, no? amb, amb, amb la vivenda. Núñez igual. Bé, mentre que els diners que la porta necessitat per accedir a la presidència de l'entitat catalana més coneguda del planeta, els hi ha facilitat el seu sogre. És a dir, aquest tio ha ascendit, ja estava en una bona posició econòmica, eh? però ha ascendit por braguetazo. El seu sogre diu Juan Echevarría Puig, Puig, José Antoniano, és a dir, José Antoniano de Socarrel, que va arribar a presidir dues empreses gegants com Nissan Motor Ibèrica i l'elèctrica FEXA. Aquest home, el senyor Laporta, que va dient allà pels micros que si Catalunya és una nació, que tot això és per amagar, que s'ha casat amb una família franquista rància, que el seu sogre és president de la Fundació Francisco Franco, i aquest tio poca vergonya, el senyor Laporta, que després és representant dels valors populars i catalanistes i tota la polla aquesta que té el Barça al voltant, doncs aquest senyor, que després va agafant els micros i dient que si Catalunya és una nació, aquest home eh, estira la filla estira la filla del president de la Fundació Francisco Franco i d'un home que ha presidit Nissan Motor Ibèrica i l'elèctrica Fexa. Nissan Motor Ibèrica, que ara mateix està intentant acomiadar més no sé quants milers de treballadors els acaba de presentar un expedient de regulació d'ocupació temporal. No sé si són 14.000 treballadors, una borrada així, o 1.454 treballadors, perdó, 1.454 treballadors. Vindran aquí, eh? Els aconseguirem pel programa perquè puguin venir la gent de Nissan a parlar-nos de quina és la, la situació actual. Continuem amb l'article. Diu Montilla i en menor mesura l'advocat Laporta demostren que la societat catalana s'està modernitzant. S'està obrint com la majoria de les altres societats occidentals. És un fenomen generalitzat. Amb, aquí ve la tesi de l'ascensor social que manté aquest home, que bueno, eh, jo ja he dit que no la comparteixo per res. Diu, en Montilla es comprova que l'ascensor social funciona millor a la nostra nació que en països molt més avançats en d'altres qüestions, com ara França, on ser ciutadà francès de tercera generació no ofereix cap garantia de feina ni de progrés. Si tens o pateixes cognoms i tens eh, trets magribins o subsaharians. Diu, aquesta va ser una de les primeres causes de la rebel·lió de les Banlies de l'any passat. Un cordobès presideix la Generalitat i la filla d'un emigrant espanyol és la tinent d'alcalde de París. I fills d'empleats modestos també han reeixit en el món de l'empresa Catalunya. És freqüent posar l'exemple del també andalús José Manuel Lara. Bueno, hem tocat un altre nom interessant, el senyor José Manuel Lara, president de Planeta. Ja en parlarem també, ja. Diu que va entrar a Barcelona com a tinent de la Legión i va fundar el que ara és el major grup editorial d'Espanya i Llatinoamèrica. Edicions Lara, Premio Planeta, Edicions Planeta. Bé, Constitueix, però, una de les excepcions que confirmen la regla. Per pujar al capdamunt del cim social cal la constància de més d'una generació. L'ascensor funciona a Catalunya. Torna a repetir l'Andreu Ferràs. Sembla que tot el que ha dit abans no li serveix per comprendre que no funciona. Diu, però amb comptagotes. Bueno, estableix un matís bastant interessant. Diu, però amb comptagotes. El patriciat necessita continuïtat. Els integrants de les èlits tendeixen a l'endogàmia i a refiar-se dels més pròxims, encara que no siguin sempre els més competents. La Caixa és presidida ara per Ricard Fornesa, que entre d'altres mèrits innegables compta amb el d'haver estat, durant anys, molts anys, company de classe a la Salle Bonanova del seu immediat antecessor, Josep Vilasarau, és a dir, el seu antecessor ja anava a classe i ell va i li succeeix a la presidència d'una de les majors entitats del país, que és la Caixa. Josep Vilasarau diu, i els Godó, Samaranch, Milà, Güell, Bertran, Senyer, Trias, Millet, Guardans, continuen a dalt, amb més discreció que abans, però a dalt. Per acabar, una pregunta, al futur. Quan veurem un Mohamed d'alcalde de Barcelona i un Miroslav presidint la Generalitat i un Ali parlant en nom del Barça? A dash of scare humps. strings of flintate. Bé, ja hem tingut un tas de com anirà, com anirà aquesta nova secció d'Onda Libre, Afers Interiors, i perquè ens pugui donar temps a les notícies i l'agenda, anem directament amb elles. Mm. Banda Libre, recull informatiu, notícies i agenda. Bé, comencem amb les notícies de Onda Libre. La primera de tots, i atenent al fet de que hem començat el programa posant una entrevista que li van fer a l'Usama Khalil, Kalli, perdó, Kalli, eh, parlant-nos de com ha estat, com va viure ell eh, en primera persona la massacre de Gaza perquè va perdre familiars, eh, doncs donarem una notícia que té a veure amb el boicot que s'ha demanat des de les diferents associacions de solidaritat en Palestina respecte a productes i, eh, i gent que tingui relacions comercials, entitats, col·lectius, administració pública, etc, amb Israel. I l'última notícia que hi ha aparegut és que McDonald's i Starbucks a data de 23 de gener del 2009, han anunciat que donaran tots els seus guanys des d'ara fins al diumenge, és a dir, eh, fins al diumenge del, des del 23 de gener, que a veure, era exactament un divendres, fins al diumenge, és a dir, fins al 25 de gener, els guanys que fessin el 23, 24 i 25 els destinarien a la guerra d'Israel. És a dir, que tot el que guanyés McDonald's i Starbucks, que evidentment deuen tenir capital israelià i jueu, això està claríssim, tot el que guanyessin el que robessin els seus treballadors explotant-los, extraient-los la plusvalia, doncs ho destinarien a finançar les bombes que després tindran que massacrar gent civil a Palestina. Ahí queda eso, eh? Diu, i també els productors de Bet Stuff Stories, ah, no conec aquesta pel·li per res, però bueno. Diu, també els productors de Bet Stuff Stories, una pel·li, la nova pel·lícula d'Adam Sandler, Adam Sandler, és aquest tio que va fer l'última pel·li d'un perruquer que d'un perruquer i tal, que es veien allà el cobert de cuixes directament, en, en... que es veien les fotos, no? per qui vulgui recordar-ho, amb uns secadors a la mà i ell obert de cuixes completament. I què més ha fet? Ha fet, ha fet moltes així de, de riure i tal, jo no n'he vist moltes, de... em sembla que n'he vist alguna. Bueno, l'Adam Sandler, la, última, la seva última pel·lícula, diu que també donaran tots els guanys que tinguin a Israel. Tots els guanys que tinguin en taquilla en aquesta data, del 23 al 25. Bé, eh, continueu informant-vos eh, d'aquestes notícies que tenen a veure amb el boicot a Israel a la plana web de la Casa Palestina, casapalestina.cat. I, evidentment, comenceu a boicotejar els McDonald's i Starbucks. Suposo que molta audiència que, ens, eh, que tenim ja no hi anava molt al McDonald's. Mm, I al Starbucks, doncs, eh, sí, jo n'he provat algun cafè, és bo, però, evidentment, quan sé que estic amb els meus calés pagant això, jo automàticament ja deixo de comprar-hi, i a més amb un motiu de pes, no, senyors? Bueno, <laughs> crec que no cal afegir-hi molt més. I, evidentment, tampoc dugueu veure els nens una pel·lícula que, està, que directament està financiant la violència, per molt que la pel·lícula sigui per tots els públics. Més cosetes, doncs anem ara amb el tema de l'agenda. Uh, avui mateix hi ha un acte per eh, que es diu Autonomia Obrera, una intervenció política sobre la memòria, que és una presentació d'una iniciativa que pretén treure a la llum les lluites autònomes, és a dir, aquelles pràctiques antiautoritàries i anticapitalistes que es desplegaren a l'estat espanyol a la dècada dels 70 i que han estat brutalment silenciades. El projecte aquest de recuperació de les lluites autònomes eh, als anys 70 Consta de tres parts, amb un arxiu digital, un llibre i un documental. Uh, jo em sembla que n'he llegit un, que és de l'editorial Alicornio, que Lucha Obrera Autònoma i... es diu Lucha Obrera Autònoma i té, té una continuació de títol. Molt interessant, Roca, eh, Harry Walker... Eh, tantes altres lluites, em sembla, ports de Barcelona, els portuaris també, els estibadors del port de Barcelona, van dur a terme una sèrie de lluites més enllà de les centrals sindicals eh, majoritàries clandestines en aquell moment i de partits polítics eh, grupuscles d'extrema esquerra o grans partits d'esquerra, com podia ser en aquell moment PCs i, i totes les seves escissions, doncs van existir tota una sèrie d'experiències de lluites obreres, de lluites autònomes, per aquest sentit que tenen d'estar a banda de, de, de, de les corrents majoritàries, i amb un clar fonament, només cal llegir-se, per exemple, el que demanaven els treballadors de la Harry Walker, anticapitalista. Doncs aquesta gent de... vol recuperar la memòria històrica respecte a aquestes lluites d'autonomia obrera. Eh, això serà avui, a partir de les 5 de la tarda, al punt d'interacció de Cuixarola, a Can Masdeu, a Can Masdeu està l'antic de Sant Llàtzer, sense número, a Barcelona, i s'arriba amb el metro de línia 3 de Canyelles. A partir de les 5 i, fins a la, i fins a les 8, doncs, aquest acte d'autonomia obrera, una intervenció política, una intervenció política sobre la memòria. Més cosetes. El divendres dia 13 eh, hi han dos actes. Comencem amb el primer. Sota el títol Els països catalans amb Euskal Herria, independència i socialisme es dona la tercera jornada de solidaritat internacional amb Euskal Herria, promoguda i organitzada pels amics i amigues d'Euskal Herria aquí a Catalunya. Això és el divendres 13 de febrer a les 8, eh, per començar a les 8, i eh, es fa a la sala d'actes de les Cotxeres de Sants i diu així, l'acte central el divendres 13 de febrer a les 8 a la sala d'actes de les Cotxeres de Sants amb les intervencions de Julen Larrinaga, el del moviment Promnistia Basc, un membre o una membre d'Amics i Amigues d'Euskal Herria i l'actuació política d'en poètica perdó d'en Carles Rabassa. Esperem la teva assistència i la teva col·laboració en la difusió de la Setmana de Solidaritat Internacionalista envers Euskal Herria. Això serà, doncs, el pròxim divendres 13 de febrer a partir de les 8 de la tarda fins a dos quarts de 10 a les cotxeres de Sants aquesta tercera jornada de solidaritat internacional amb Euskal Herria. I el mateix 13 de febrer hi haurà una xerrada, un acte públic en solidaritat amb la resistència palestina. Serà un acte públic on intervindran l'Albert Escofet, que és el secretari general del SUC Viu, en Francesc Tubau, que és membre d'Aturem la Guerra, i en Josep Maria Navarro, president de Soda Pau, i el mateix Usama, Usama Khalli, aquest noi que li hem fet l'entrevista avui, que, és, eh, que, que s'hi presenta com a membre de la xarxa d'en jazz en Palestina. I també segurament hi hauran més col·laboracions, en aquest cas també amb altres membres de la comunitat palestina a Catalunya. Em sembla que concretament algun membre també de camarades magrebins, del Partit Comunista Magrebí, o crec, eh? però bueno, hi haurà més intervencions. Això serà el divendres 13 de febrer al local central del Suc Viu que és al carrer Doctor Samenhof, número 16, metro línia 2, Bac de Roda. repetim, doncs, el pròxim divendres 13 de febrer, a partir de les 7 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc aquest acte públic de solidaritat amb la resistència a Palestina al local del Subviu, al carrer Doctor Samenhof, número 16, metro de línia 2, Bac de Roda. Bé, i amb això ens acomiadem fins la setmana que ve, que tindrem un Onda Libre més, però continueu escoltant aquesta, la vostra ràdio, Contrabanda FM, al 91.4 de la FM, Mare meva, un altre cop. Al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Aquesta ràdio lliure i autogestionada. Ens veiem la setmana que ve, que sigueu molt feliços i molt felices tota aquesta setmana i que pugueu assistir a tots els actes que us hem dit en la nostra agenda. I bé, esperem que ens deixeu els vostres comentaris eh, tant a l'email ondalibre1917 arroba yahoo.es com al blog www.espaialliberat.com blogspot.com. Que tingueu molt bona setmana fins a l'Ondra Libre del diumenge que ve. Recordeu, aquest programa es remet el dimarts a partir de dos quarts de dues. Thank you. settles on the hill where there was no escape before. As it spreads its wings and soars up to another level, it brings the ice of prophecies of war. Black crow, black crow, tell me where you really go. When you fly into the sunset, high and Where we fall and die? While children lose their souls and so much more to ragged armies of the field. A vicious fanfare cries appeasing hungry savages. The trigger that the fate is surely sealed. I wonder where that black crow sleeps as day back comes the night, or if he even sleeps at all. I wonder what he thinks of all the human traffic far below. The struggle on the road so so long. Tell me,